انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت صليل الصوارم صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة ما بين اقتحام يبيد الطغاة وحسن مصاب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت امید است صحتمند و سلامت باشید نخست از همه میپردازیم به آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر صلیل بیش از 80 کشته از نیروهای رافیزی و بسیج مردمی در فلوجه سقوط یک تیاره جنگی نیروهای فجرلیبی در شهر سورت کشته شدن 15 اسکری سوری در حما و حلاکت یازده مسلح مخالف در ولایت حلب صليل الصوارم نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفي مصطفى جميل صدى صليل الصوارم وإنهام تفصيلي خبرها تازه ترین گزارش از فلوجه می رساند که ارتش رافضی عراق و اشی بسیج مردمی حوالی دیروز تلاش هایشان را به خاطر پیشروی به سوی شهر فلوجه از سر گرفتند. این نیروها حمله گسترده را با تعداد زیادی از موترهای همر، زرهپوشها، بلوزرها و تانکها به هدف بازپسگیری کنترل منطقه استراتژیک در اطراف پل تفاحه انجام دادند. در همین حال هواپیماهای آمریکایی نیز ضربات هوایی خود را بر محلات مختلف شهر و اطراف آن شدت بخشیدند. خبر می افزاید که هنگام تلاش پیشروی نیروهای دشمن یک حمله کننده استشادی موتر بمگذار شده خیش را بر یک تجمع بزرگ و وسایط نظامی دشمن منفجر کرد که منجر به کشته و زخمی شدن دهها اسکر و انهدام چندین خودرو گردید همچنان نیروهای دولت اسلامی نقطه مرکزی مهاجمان شیعه را با استفاده از سلاح ثقیله بمباران نمودند که در نتیجه یک تانک نو همر از بین رفت در خبر آمده است که نیروهای عراقی به هدف پیشروی یک تانک نوی آبرامیز خیش را به سوی تفاحه جلو راندند مجاهدین دولت اسلامی با استفاده از موشک هدایت شونده تانک مسکر را هدف گرفتند تانک از بین رفت تانک دومی از همین نو جلو آمد و آن نیز توسط مجاهدین دولت اسلامی منهدم گردید بالاخره این ضربات سبب شد تا دشمن نتواند به طرف پل تفاحه پیشروی کند یک منبع به خبرگزاری اماق گفته است که در این درگیری ها بیش از 80 تن از اساکیر عراقی و شبه بسیج مردمی کشته شدند یک خبر دیگر از فلوجه میرساند که سه حمله کننده استشادی کاروان نیروهای رافیزی را در منطقه از رقیه در شمال فلوجه در هم کوبیدند که منجر به کشته و جراحت دهها رافیزی گردید خبرهای رسیده از لیبیا می که مجاهدین دولت اسلامی موفق شدند تا یک تیاره جنگی نیروهای فجر لیبی را در شهر سرت سقوط دهند یک خبر دیگر از این منطقه میگوید که درگیری های شدید میانی دولت اسلامی و نیروهای فجلیبی در سرت ادامه دارد در تازه ترین موارد یک تن از استشادیان دولت اسلامی تجمع همین نیروها را در غرب سرت آماج قرار داد که در آن 48 تن از این اساکر کشته و 12 وسایت نظامیشان تخریب گردید مجاهدین دولت اسلامی حوالی دیروز شدیدترین حمله ارتش سوریه و شیب نظامیان شیعه را در شرق ولایت حما دفع کردند. این حمله که با بمباردمان شدید توسط تیارات جنگی روسی و گلوله های اسلحه ثقیل شروع شده بود به فضل الهی توسط مجاهدین دولت اسلامی ناکام گردید و نیروهای دولتی پس از که با مقاومت سخت مواجه شدند مجبور به عقب نشینی گردیدند خبر میافزاید که در درگیری های رخ داده در این ساحه دستکم 15 عسکری سوری کشته و چهار وسایت نظامیشان تخریب گردید یک اراده بلدوزر نیروهای کردی در جنوب شهر منبیچ واقع در ولایت حلب آماج حمله موشک قرار گرفته و از بین رفت در همین حال تیارات جنگی آمریکایی بیش از ده حمله هوایی را در این منطقه به هدف حمایت از نیروهای کردی انجام داده است یک خبر دیگر از حلب می رساند که در اثر یک درگیری که میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای مخالف صورت گرفت 11 تن از مخالفین کشته شدند این درگیری زمانی رخ داد که نیروهای مخالف می خواستند به سوی منطقه کلبین در جنوب عزاز پیشروی کنند صلیل الصوارم صلیل نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفي مصدر جميل صدى صليل الصوارم عهدا علينا أسود العرين نمضي أمام دار جستجوي حق حق بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرف جنت فرا میخوانند شخصا قبلا بسیار احساس ذلت میکردم الحمدلله باز ما امیر رادیو خلافت اسلامی که فعال شد از طریق اینترنت باز ما تلاش کردم این را پیدا کردم خیلی حقایق برم معلوم شد بعد از اون اقدام کردم که از تحت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیایم اینها کسانی هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواست الله بود که ما کوشش کردیم گشتیم با استادها آشنا شدیم با جاهای مختلف آشنا و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره توانستیم به توفیق الله تعالی ما به حقیقت رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمعه شبها از رادیو صدای خلافت درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله بسم الله الرحمن الرحيم در برنامه امروزی در جستجوی حق باز هم یک مهمان جدیدی را با خود داریم ایشان خود به معرفی میگیرن محترم السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اسم ما احسان الله خراسانی است از ولایت فاریاب می باشم الحمدلله به فضل الهی دوران متعلمی بود به فکر جهادی ما علاقه کردم به جهاد و جهاد جاری که در افغانستان جریان داشت و همین جریان ها را من مطالعه می بعد از اینکه الحمدلله خیلی به حقایق رسیدم تصمیم گرفتم که به صف جهاد برایم به صف جهاد برایم بعدا با مجاهدین آشنا شدیم بعد از آشنایی با مجاهدین آنها از ما درخواست کردند که شما چند وقتی در شهرها به ما نصرت کنید یعنی به انصاری او کمک کنید تا با, با کدام مجاهدین با مجاهدین خلافت یا قبل از اعلان خلافت شما درباره فعالیت های جهادی معلومات کسب کردین یا بعد از اعلان خلافت این انگیزه جهادی در فکر شما نفوذ کرد نه خیر ما قبلا گفتم در جریان متعلمی بود به فکر جهادی به ما پیدا شد او زمان خلافت قایم نشده بود و امی تحریک طالبا رو مطالعه میکردم سر بعض حقایقشان میدانستم که وابستگی با پاکستان ارتباطش با مواد مخدر این مسائل می دانستم و او زمان مطالعه کردم که دمو زمان گروهی که بر حق بود حرکت اسلامی ازبکستان به نام جندالله بود تصمیم گرفتم به صف از اینا برم ولیکن یک تعداد مجاهدین دیدم که مو وزیرستان هم طرفایی که برادران جندالله بودن تعلیم کرده بودن با اونا ارتباط گرفتم اونا از ما خواستن که چند وقت ما در اینجا فعالیت های ما گسترده شود در ولایت بتانیم در شهرها یک شخص کمک کننده و انصار ضرورت است مدتی به انصاری پرداختم و الحمدلله کارهای خوبی صورت گرفت بعدا یک تعداد برادران ما دستگیر شد و ما از خوف گرفتن استخبارات مجبور به مسافرت شدیم به بهانه عمره یک چند وقت به سعودی رفتیم و بعد از رفتن به سعودی خیلی جریانا بسیار مغلق شد و ما کمی کمی استاد شدم توقف کردم مخص کردم که بتانم همین مسائل جنانه را خوب درک کنم در سعودی هم بود یک ما الحمدلله باز فعالیت های علمی داشتیم اینجا کمی دروس شرعی را پیش بردیم و بعدا خلافت اعلان شد الحمدلله تصمیم گرفتم که از سعودی مستقیم به شام برم و طرف خلافت خیلی ها کوشش کردم که به شام برسم ولی متاسفانه استخبارات سعودی خیلی ها اینجا قوی بود نتونستم یک شخص کمک کننده پیدا کنم و آهسته آهسته زیر تعقیب استخبارات قرار گرفتم و بعدا دیدم که بسیار فضا زیق است تنگ است مجبور آمدم به خراسان و اینجا الحمدلله با مجاهدین از تمام اقوام از تمام اقشار ماشاءالله با ایشان آشنا شدیم و الحمدلله در اینجا شریعت کاملا برپا است و خلافت ماشاءالله بسیار کارهای خارق العاده را در مدت زمان کوتاه بله. انجام دادم بیادر محترم شما گفتین که خلافت اعلان شد بعد از من تصمیم می گرفتم به سرزمین خلافت به سوی شام هجرت کنم زمانی که خلافت اسلامی اعلان شد اکثر کسایی که قبلا با گروپ های دیگه جهادی ارتباط داشتن یا از بیرون نظاره میکردن نظاره صحنه جهادی بودن اکثرشان مخالفت نشان دادن و شما چگونه به خلافت اسلامی محبت پیدا کردین با اعلان خلافت اسلامی به حقانیت زی پی بردین دلیلی از این کار چی بود دلیل از این کار الحمدلله ما در جستجوی حقایق بسیار از طریق اینترنت و صفحات اجتماعی امی جنیان های جهادی را تعقیب میکردم و از طریق اینترنت بسیار به حقایق رسیدم الحمدلله خلافت اسلامی در طول قرنهایی که امت اسلامی در ذلت و خاری بود این عزت یک بار دیگر زنده ساخت و بسیار حدود الهی را در سرزمین عراق شام جاری ساخت و بسیار گروه هایی که برحق بودن اشخاص افرادی که برحق بودن خیلی ها خاطر قیام نظام اسلامی کوشش میکردن اینا همه به خلافت اسلامی رجوع کردن و خلافت اسلامی الحمدلله حقانیت خود به امت مسلمه خیلی ها با شکل خوبی ظاهر کرد آشکار شد و این باعث شد که الحمدلله با هدایت پروردگار و بتانم به صف خلافت حرکت کنم و انشاءالله حاضر در تحت امی خلافت اسلامی تحت نظام خلافت اسلامی در اینجا انشاءالله ما حیات بسر میبریم از الله تعالی امید داریم که تمام برادرانی که در افکارشان مثلا اینا سست هستند یا ضعیف هستند یا یک تعداد شبهات در ذهنشان داره از این شبهات خود از ذهن خود پاک بکنن انشاءالله خلافت بر حق است و هر گونه توطئه‌ای که رسانه های مزدور غربی میخواهد از ذهن مردم بپرته اینا واقعیت نداره اساس نداره از برادرات از تمام مسلمان ها خواهشمند هستم که به طرف خلافت بیاین به سرزمین اسلامی و اینجا نظام اسلامی کاملا برپا است و از زیر سیطره نظام های کفری بله. از اونجا بیزاری بکنن و به صف خلافت بپیوندن محترم شما زمانی که خلافت اسلامی اعلان شد و بعد از گذشت مدتی صفحه ولایت خراسان هم باز شد شما چی وقتی از اعلان ولایت خراسان مربوط شاخه دولت اسلامی با خبر شدین چی وقت بود بله گفتم قبلا من در زمان مسافرت بود که امی مطبوعات خلافت ما تعقیب میکردم در اینجا شورای رهبری اعضای رهبری در خراسان تعیین شد والی و مسئولان تعیین شد بله. الحمدلله اینا اساس به فعالیت آغاز کردن و در منطقه جلال آباد الحمدلله خیلی جغرافی وسیع هم به تسلط خود در آوردن ما از طریق امی اعلام از طریق امی رسانه های اجتماعی و اینترنت امی مسائل واقعیت تعقیب میکردم. از طریق امینا واقف شدم از حقایق شما قبلا از بیرون نظاره میکردین از جریان جهادی را در پیشروی خلافت اسلامی در صفات اجتماعی هم کار کرده ایستین یعنی با نشر و پخش اخبار و مقالات دولت اسلامی پرداختگی استین بله بله الحمدلله در جریان مسافرت و بعد از آمدن ما در صفحه اجتماعی خصوصا فیسبوک خیلی فعالیت گسترده داشتم و همین موضوع باعث شد که استخبارات ما را تعقیب کنه و خروج از سعودی هم همین مسئله باعث شد الحمدلله خیلی فعالیت های گسترده داشتیم بسیار جوانا الحمدلله علاقمند شدن به صف خلافت آمدن و بسیارشان الحمدلله به صف خلافت آمدن و مردمی کسایی که علی خلافت توطئه میکردند در صفحات اجتماعی اینا هم با دیدن بسیار حقایق ذهنشان روشن شد و از کارشان دست کشیدن الحمدلله به صفحات شمال ما طرف های ولایت های شمالی خیلی ها در صفحات اجتماعی بعد از آمدنم فعالیت های گسترده داشتم و بسیار علاقمندای زیادی خاصی را در خلافت الحمدلله توانستیم در اونا جذب کنم و علاقمند خلافت شوند و آمده هجرت و جهاد در صف خلافت شوند در ذهن بسیاری کسا خصوصا در شمال کشور این سوال پیدا میشه که خلافتی که در خراسان اعلان شده متشکل از با گفته اونا البته متشکل از کسایی هستند که متشدد هستند و فکر تکفیری دارند و نظر به می شبهه اونا نمیتونن ایجابیان یا امیتو در شک واقع شده هستند این چیز چقدر حقیقت داره یا دور از حقیقت است در خراسان بله در مورد سوال شما عرض کنم که شبهاتی که در مورد خلافت مواجه است که گویا اینا سلفی هستند تکفیری و غلو کار هستند یعنی زیاده و افرادگر هستند این مسائل واقعیت نداره اینها منهجشان روششان و طریقیشان کتاب سنت است الحمدلله به صاحبای مذاهب به ائمه مذاهب به همیشان احترام دارن به اقوالشان به تمام نظراتشان الحمدلله در صف خلافت این چیزا دیده نمیشه ای اختلافات دیده نمیشه این اختلافات همین کسای مغرض صاحبان یک در مذاهب وجود دارن که اونا مغرض هستن متعصب هستن میخواین یک تکگرا باشن و مذهب خود یا طریقه خود اولاتر میدانن الحمدلله در اینجا تو مذاهب و فرقه و گرایی نیست الحمدلله کتاب سنت و قرآن سنت روش و منهج اینجا است و از تمام مذاهب الحمدلله در اینجا میبینیم از تاجیکستان از ازبکستان ایران از چهار مذهب الحمدلله از اهل سنت و جماعت اینجا دیده میشه هر کدامشان در مسائل فروات اختیار و صلاحیت خود دارن که در مسئله فروات بتانن طبق مذهبشان عمل کنن این مسائل حقایق نداره از برادرها خواهش میکنم که انشالله این مسائل صد یا مانع برای آمدن بر خلافت نشود اینجا از او قدم مهمتر مسائل وجود داره که بیعت است فریضه جهاد است و کفر به تاغوت است و این مسائل مهمتر از مسائل مذهبی است که اینا رو باید بله. اینا ارجیت داده نشوه این مسائل باید اولویت داده شود و آخر پیام به متعلمین و محصلین خاصتا خواهش میکنم که الحمدلله ما امی دوران محصلی و متعلمی را گذاشتاندیم متاسفانه در مکاتب انگیزه غربگرایی دور از بله. دین و این مسائل واقعی است که اینا از جهاد این مسائل دور نگه داشته از اینا خاصتا از محسنین خواهش مایی است که به صف جهاد براین و در اینجا خلافت الحمدلله یک دولت از تمام نظام و قوانین خاص خود داره و بیان در اینجا در جهاد در صفحه جهاد در مبارزه های فکری و مسائل اینجا بیاین مبارزه کنن و زیر سایه خلافت اسلامی زندگی بکنن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تشکر بیادر محترم احسان الله خراسانی از اینکه وقت قیمت بهایتان خدمت ما قرار دادید بسیار سخنهای جالبی را کردین جزاک الله خیرا بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما رادیو صدای خلافت رادیو صدای براعت از همه کفار مرتدین و روافظ 90 نسمو پیام های صوتی و نوشتاری شما پیام هایی که مسلمانانی مناطق مختلف بر رادیو صدای خلافت فرستادند پیام های صوتی و نوشتاری شما متوحدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسمم خالد خراسانی است از طریق اینترنت برنامه های رادیو صدای خلافت را شنیدم الحمدلله بسیار متاثر شدم چرا که بسیار تعقیب کردم مکمل صحبت هایشان به طریق راه و رؤوش قرآن و سنت می باشد خلافتی بر منهج نبوت هست و دعا می که الله رب العالمین به خادمان رادیو صدای خلافت اجر کامل عطا نماید و در اخیر یک پیامی برای برادرانی که بیرون از سرزمین خلافت هستند این پیامی را برایشان دارم برادران اهل ایمان اجتناب کنید از رسانه های کفری و گوش کنید رادیو صدای خلافت را از اسلام حقیقی آگاه شوید و هجرت نمایید در راه الله والسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شام و با ایمان برپایی خلافت اسلامی و وجوب بیعت به خلیفه ابراهیم ما همه هستیم لشکر خلافت الحمد لله قوی المتین والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد الله جل جلاله مي فرمايات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله به کسان از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند وعده داده است که آنها را روی زمین جانشین گرداند همان گونه که افراد پیش از ایشان را جانشین و خلیفه قرار داد و دین را که برایشان برگزیده تمکین بخشد و بعد از طرز برایشان امن و آسایش جاگزین کند به شرط که مرا عبادت کنند و هیچ شریک برایم قرار ندهند و هر کس بعد از آن کافر شد براستی که از گروه فاسقان است برگزیدن خلیفه و تسلط یافتن و آسایش و امان وعده است از جانب الله جل جلاله که برای مسلمانان ذخیره شده است اما به شرط که او را عبادت کنند و برای شریک قرار ندهند ایمان به الله و دوری نمودن از راه های شرک و انواع آن همگان با تسلیم شدن در برابر امر الله جل جلاله در امور کوچک و بزرگ و فرمانبرداری برای او اطاعت از رغبت و میل و علاقه و هوس را بر آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده تابع گرداند و این وعده الله جل جلاله تحقق نمییابد مگر با بجای آوردن این شرط با کمک این شرط است که آبادانی و اصلاح و رفع ستم و گسترش عدل و محقق شدن آسایش و امن و راحتی ممکن می شود با وسیله این شرط است که خلیفه را که الله جل جلاله به ملائکه درباره اش خبر داده با وجود می آید اما بدون وجود این شرط سلطه تنها مالک و غلبه و حکمرانی عادی است که نابودی و برپایی فساد و ظلم و زور و ترس و سرازیری و سقوط انسان تا سرشت های حیوان با آن همراه می شود حقیقت برگزیدن خلیفه این است که الله جل جلاله ما را به خاطرش خلق نموده و تنها ملک و غلبه و حکمرانی و چیرگی نیست بلکه حقیقت آن رام کردن و به کارگیری همه اینها در وادار کردن تمام مردم به آن چیز است که شریعت در مصالح دنیا و آخرت آنها طلبد و این مساله محقق نمی شود مگر با اجرای فرمان الله و برپا کردن دین او و داوری بردن و تحاکم برای شریعت او و خلافت با این حقیقت هدف است که الله تعالی پیامبرانش را به خاطر آن فرستاده و کتابهایش را نازل کرده و شمشیرهای جهاد از غلاف بیرون آمده است براستی که الله جل جلاله امت محمد صلی الله علیه و سلم را گرامی داشته و بر آن منت نهاده و آن را در میان امت بهترین امت قرار داده است کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن و وتؤمنون بالله شما بهترین امت هستید که برای مردم خارج شدید بە ئین صورت کە بە خوبی ئەمر میکنید و از منکر نهی نمایید و به الله ایمان آورید و به آن وعده جاگزینی و خلافت داده مادام که به ایمانش چنگ زده و اسباب را به جای آورد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و فرماندهی دنیا و سرزمین را برایش قرار داده تا وقتی که شرط را به جای آورد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و الله تعالی عزت و ارجمندی را به آن بخشیده است ولله العزة وللرسوله و عزت برای الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و مؤمنان است بله عزت این امت عزتی است برگرفته از عزت الله تبارک و تعالی عزت است که در قلب مؤمن با ایمان می آمیزد و وقتی که ایمان در قلب راسخ شد عزت هم همراه آن مستقر می شود عزت است که سست نشده و خوار نمی گردد عزتی است که خم نمی شود و نرم نمی گردد هرچند که مصیبت بزرگی و امتحان شدید باشد عزت که شایسته بهترین امت است امت محمد صلی الله علیه و سلم باشد امت که هرگز به دلت راضی نمی شود به پستی و خواری و کرنش برای غیر الله راضی نمی شود به سرکشی و ظلم راضی نمی شود الله حروبا اليوم ننحر الكفر ونجتث البلايا نعتل الهام ونستل القلوب إننا لله قد سرنا جنودا هب محبة لله قد حقت وجوبا إننا لله قد سرنا جنودا هبة لله قد حقت وجوبا لا نوالي غير أهل الحق قوما من أقاموا الدين منهجا مهيبا لا نوالي غير أهل الحق قوما من أقاموا الدين منهجا مهيبا قد خرجنا نطلب المجد أباتا دونه والله حقا لن نوبا وابتدأ عصرنا الزاهي سيولا تجرف الرايات والفكر المشوبا ها هنا شدنا المعالي وابتنينا دولة الإسلام واجتزنا الكروبا كلما ضاقت علينا حلقات نسأل المولى لنا نصرا قريبا كلما ضاقت علينا حلقات نسأل المولى لنا نصرا قريبا في خضم الهول عانقنا المنايا وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا في خضم الهول عانقنا المنايا وابتدرنا الفجر نرقاه وثوبا قد بلغنا قمة المجد صمودا وجعلنا الساح بركانا غضوبا كل من عاد لوانا قد تلاشى في لظى الهجاء مخذولا سليبا فاحصدوا ما قد زرعتم من شرور واشربوا الويلات كوبا ثم كوبا يا بني الإسلام عاد الدين يعلو مثل ما كان سراجا لن يغيبا يا بني الإسلام عاد الدين يعلو مثل ما كان سراجا لن يغيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا ما ثنانا الروع عن نيل الأماني إي ورب زاد نفح العزم طيبا في سبيل الله خضناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نعتلي الهام ونستل القلوب إننا لله قد سرنا جنودا جنود هب لله قد حقت وجوبا إننا لله قد سرنا جنودا لله قد حقت وجوبا مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته